is woensdagmiddag en dit beteken dis tyd vir treffers van Toeka tot Nou. My naam is Ludwig Venter en ons luister elke woensdag tussen 4 en 6 na muziek vanaf die 50er jare tot en met laas week. Een hartelike welkom aan allemaal wat ingeskakel is. Sit achter oor, skop die skoene uit en keir lekker saam vir die volgende ongeveer 2 uur. Without your love, there is Dankie, Tani Petula, Klaak, vir die inleiding wat jy vir ons gesing het, en uh, dan een hartelike welkom aan al die luisteraars wat ingeskakel is. Uh, ek is seker, jylle gaan vandagse program geniet, dit is een program soos ons nog nooit tevore gehad het nie. Uh, ek het my nug uh, eh, do, uh, Don <laughs> Dominique Bota daar van Potje Stroom. Ek het daar gevra om vir ons een program uh, op te stel. Nou sy is heel wat jonger as my groep, uh, so ek glo uh, onder die klompie muziek is daar wat ons nog nooit voorheen hier op die program uh, gespeel het nie. So, baie welkom aan amal en baie welkom aan Dominique. Ek hoop jy is ingeskakel, dat jy jou eie program kan luister. Ons gaan somme dadelijk afskop en ons begin met die ou. Hy was gebore as Pieter Eerdly, Saarstedt, op 10 december 1941 en hy is oorlede op 8 januari 2017. Hy was een Britse sanger, instrumentalist en liedjeskrijver. Vroeg in sy loopbaan begin hy as Peter Lincoln. Hy was uh, die broer van muzikante Eden Kane uh, en Clive Robin Saarstedt. Alhoewel sy uh, muziek as pop geklassificeer is, was die oorsprong meer algemeen van belades en van traditionele volksmusiek afkomstig as uh, die traditionele rock en roll. Hy was die bekendste vir die skryf en die uitvoering van die enkelspelers wat ons ook na gaan luister vandag. Dit is Where Do You Go To, My Lovely? wat in 1969 dier die Britse singles charts oorgeneem het. Pieter Saast het Where do you go to? Lekker luister. talk like Marlena Dietrich and you dance like Zizi Jarmel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 Pieter Sastet met Where You Go To My ja. Lovely. Uh, praat hy van die meisie wat in die hoge cirkels rondbeweeg. En uh, ja, een leven wat uh, min van ons aangewoond is. Ons stap aan en ons gaan nou na, jo, ja, moet my nou nie kwalik neem, hier so nie, uh, die ouse ja. naam is Kaiu Sakamoto. Uh, en uh, hy, die liedje wat hy sing is Soekie Jakkie, hy weet nie of jy <laughs> die story ken van Soekie Jakkie, maar uh, ja, nee, ek soek nie moeilikheid nie. Uh, Oe, o, moeite, uh, Aruko, I look up as I walk, alternatiewelik getiteld Soekie Jakkie, is die liedje van die Japanese kroener Kaiu Sakimoto, uh, wat die eerste keer in 1961 in Japan vrygestel is in uh, eh, verskye lande waaronder die Amerikaanse Billboard Hot 100 in 1963. Die liekie het gegroei tot een van die wereldse topverkoper enkelspelers van alle tye en het meer as 13 miljoen exemplare wereldwijd verkoop. Raihuchi of dan Kuyu uh, Sakamoto sing vir ons Sukiyaki. Nee, ek Sukiyaki nie.涙 you know how you 涙がこぼれないように泣きながら 夜 Lekker, vrolik en opgewek. Uh, daar so, ek gaan nie weer die ouse naam probeer eers nie. Ek sê net soekie jakkie was die liekie se naam. Uh, Ok, <laughs> kom ons stap aan voor ek myself in die moeilikheid kry so en ons luister volgende na mense wat ons redelik beter weer ken het en dit is The Sweet ook bekend as sommer net Sweet uh, is in 1968 in Londen gestig en is een Britse rockgroep wat in die 1970s wereldwijd bekend geword het. Hulle bekendste groeplede bestaan uit die hoofsanger Brian Connolly hy is die basspeler. Steve Priest, kitaarspeler, Andy Scott en uh, op dromme het hulle vir Miek Takke gehad. Die groep is oorspronkelijk Sweet Shop genoem en uh, hulle uh, het in uh, 1971 hulle eerste treffer Funny Funny opgeneem. Die snit wat ons vandag nog gaan luister van Sweet is een wat ons amal daarom boor te ken en ons luister na Sweet. blockbusters. chat if you got long black hair. You come from behind, you go out of your mind. You better not go, you never know what you'll find. You look in his eyes, don't be surprised if you don't know what's going on behind his disguise. Nobody knows where Buster goes. You steal your woman out from under your nose. Does anyone know the way? we hear someone say? We just haven't got a clue what to do. Does anyone know the way? There's got to be a way. Blockbuster! The cops are out. They're running about. Don't know if they'll ever be able to blockbuster out. he has gotta be cars

hy so skielik dat hy my omkant gevang het. Ek is nog bezig om te loer na die volgende ene. uh, <laughs> ons gaan aan, Dagi, uh, eh, eh, Dominique, man, uh, so ver uh, kan ons vereenselwig met die reluis en die wat nie kan nie, is vir ons uh, uh, kultuur inspuiting. Die uh, New Vaudeville Band was een groep wat dier die liedjeskrijver Jeff Stevens in 1966 geskep is om sy nieuwe, uh, nieuwe geidscomposities, Winchester Cathedral, op te neem. Een lied wat geïnspireer is dier dansgroepen van die 1920s en uh, megafoonstijl van Rudy Valley. The New Vordable Band het verskye singles of dan enkel spelers in die VSA in die Britse top 40 tot en met 1967 geplaas voordat hulle ontbind het. Die groep is sederdien gereeld geherleef uh, sonder dat Stevens daaraan deel geneem het. Nou uh, ja, as ons nie kan een vereenselwig of uh, uh, eie is met die liekies se woorde of uh, ja, stijl nie, uh, eh, dis ten minste liekies wat ons allemaal al voorheen gehoor het. Uh, Neil Wardewell sing nou vir ons Winchester Cathedral. Lekker luisteren. eerste cathedral van die uh, eh, Wordable of the New Wordable groep. Ons beweeg aan en ons gaan nou luister na Weekend die Beatles. Het jy al ooit van die Beatles gehoor? Nou dit is, hulle was een Engelse rock, <laughs> rockgroep wat in 1960 in Liverpool gevorm is. Uh, en nou Dominique, Dominique ek uh, kan nie dink dat jy al die tyd uh, groot genoeg was om in die Beatles belang te stel nie, maar ja, kom ons luister. Uh, met lede, die lede is John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr, uh, word hulle wijk beskou as die voorste, mees invloedrijke muziekgroep in die geskiednis. Hulle doen vandag vir ons uh, een rustige enige, Here Comes the Sun van die Beatles. glo julle allemaal geniet nog Dominique eh, program en uh, ja, eh, grijp jy een wat die naaste aan jou is en dan saam, hier is nog heel wat om te kom en uh, die volgende ene gaan ons luister na Dean nou wie ken vir Dean? Dean is Dean Martin uh, hy is op 7 juni 1917 gebore ja. as Dino Paul Crosetti in Steubenville, Ohio. Martin was die jongste van twee seens, die oudste een was Bill Crosetti en uh, hulle was Italiaanse immigrante in Ohio. Hy het uh, Grant eh, Elementary School in Steubenville, Ohio bygewoon en as een tiener het hy die tromme as stokperkie gespeel. Ons luister na Dean Martin in sy eie manier van uh, so lei rustig gesing hy vir ons Sway, nou Sway asseblief saam met die man hy vraag so mooi, hier gaan hy start to sway Like the lazy ocean hugs the shore Hold me close, sway me more Like a flower bending in the breeze Bend with me, sway with ease When we dance you have a way with me Stay with me, sway with me other dancers may be on the floor dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth swimming now You know how swim is smooth swimming now Swy van Dino Dino Consetti of wat is sy naam gewees? Uh Maar oké, okay, kom ons beweeg nou aan, nou, ons gaan na Glenn Robertson Jaarbro. Nou, wie, dit is een ou wat ek, uh, ek sien hy is van ons era, maar ek het hom altyd misgekyk, tot ek hom nou gehoor het met uh, Dominique sy speellys hierso, en uh, ja, ek like van die man. Uh, hy is geboor op 12 januari 1930, en hy is oorlede op 11 augustus 2016. Glenn was een Amerikaanse volkszanger en kitaarspeler. Hy was die hoofdsanger uh, eh, tenor van die Limelighters van 1959 tot 63. Hy het ook op productieve solo loobaan gehad wat op uh, verskillende etikette opgeneem is. Glenn Yarborough sing vir ons She en dit is nie die ander She wat ons al gehoor het wat is die Fransman wat hom sing maar in elk geval, hier is Glenn Jaarbrug met She. She was like the snowbird that comes to peck the crumbs and when you spread your hands so quickly flies a little like the evening a whole like the night. And every night at supper time, I celebrate her eyes. She was like the rainbow you find hard to believe, changing moods and faces all the time little like the morning, a whole lot like the day. And every day I'd thank the sunny skies that she was mine. She could cry and make you feel ashamed. And yet you'd have to burst with pride because she shared your name. For she was like the willow that stands below the hill and calls no man her master but the day. A little like a woman whole lot like a child. As children do, she changed her mind and one day went away. She sien jylle wat ek sê? Mens kan begin om van die oud te hou. Uh, eh, Daar is heel wat liekies wat ek so tussen en deur geluister het, terwijl ek na hierdie ene gaan soek het, en uh, ja, ek is baie impressed met die man. Now, what you not uh, aware of, uh, Don, is that uh, more or less in the middle of the program, we uh, have a funny spot. And uh, yes, because it's your program today, I thought one that you will enjoy is a job, a Bob Newhart sketch uh, of the bomb defusing squad uh, where they have to defuse a bomb on the shore. Let's uh, listen to that and laugh with Bob Newhart. Bob Newhart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 Nou, kom ons, kom ons gaan Lambara. Ja, dit is ook bekend as die Chorando Sefoy Lambara of Lorando Sefiu Lambara. Albei beteken huil, want hy of sy het weggegaan in onderscheidelik Portugees en Spaans. Dit is een lied wat opgeneem is dier die Frans-Braziliaanse groep Kaomo, uh, Kaoma, Kaoma, Dit be, eh, bevat gassang van die Braziliaanse sanger uh, eh, Lohalwa Braz en geskryf uh, as die eerste enkelsnit van die Kaoma se debietalbum World Beat. Die video wat op die Krokos strand in die stad Transkosko uh, in uh, die deelstaat Bahia in Brazilië vervulling is, het die Braziliaanse kinderdeel Chico en Roberto Roberta ook vertoon. Nou, kom ons luister eers gauw gauw na Kaoma uh, Lambada. vir ons die Lambara gesing het. Nou, uh, ja, op uh, YouTube het hulle dit ook vir ons gedoen, en het lyk vir my soos al damn lekker <laughs> dansie daar. Uh, dames, hou julle oore toe, en die manne, luister, gaan na YouTube, gaan soek Kaoma met Lambara, en daar is een weergawe van so 11 minuut lang. Gaan kyk die ding. Joh, uh, dis mooi om na te kyk. Ok, <laughs> ons stap aan na Gunther Kalman. Die Elisabethiaanse serenare is een lichte muziek samenstelling dier Ronald Binge. Toe dit in 1951 vir die eerste keer die eh, Montevani Orkest gespeel word, was het bloot die titel Adante Binge Cantabile. Hoewel uh, die oorspronkelijke orkestmanuscript gedeeld is in Ronde, uh, Ronald Binge sy eie hand die titel The Man in the Street vertoon, moendlik die titel van een vroege televisie do, uh, documentaire. Die komponis sy naam verander om na die uh, oorlogse, die naoorlogse uh, optimiste te weerspeel van die nieuwe Elisabethiaanse era wat begin met die eh, eh, toetreding van koningin Elisabeth II in februari 1952. Die Gunther Kalmanse koor sing vir ons die Elisabeth Serenade, totaal ander genre as die klompie wat ons nou al gehad het, maar uh, was ja, altyd een van my ginslinge. Kom ons luister. MUZIEK See und von jedem Baum, es ist wie ein Traum. Elisabeth. Hör mein Lied, Elisabeth. lauschen voll Glück der Zaubermusik. Elisabeth. Schatten der Vergangenheit schauen herab. Schloss und sie fliehen dich an, ach sei doch gescheit, versäum nicht die Zeit, sonst tut es dir leid. zärtlicher erklingt und Grüße dir bringt. Elisabeth. Groen, um, Dave Brubeck, ek weet nie wie van hom al gehoor het nie, maar hy is die ou wat ons volgende nacht gaan luister. Hy is gebore uh, Dave Warren Brubeck. Hy is op, uh, gebore op 6 december 1920 en oorleed op 5 december, uh, eh, oh, een dag voor sy verjaarsdag, uh, op, in 2012. Hy was Amerikaanse jazz pianist en komponis beskou as een van die belangrikste exponente van cool jazz. Baie van sy composities het jazz standaarde geword, waaronder In Your Own Sweet Way, The Duke en uh, die stijl van Brubeck wissel van verfijnd tot bombasties, wat beide die klassieke opleiding van sy ma en sy eie improvasie uh, vaardighede weerspeel. Dave was ook een komponis van orkest en gospelmusiek en het klankbane vir televisie geskryf soos Mr. Broadway en die geanimeerde series This is America, Charlie Brown. Die Likkie Take 5, wat uh, jazz standaard geword het, wat dikwels uh, verkeerdelik aan Broebek toegeskryf. Die, dis echter saamgestel dier Broebek sy jarenlange muzikale vernoot, die alt-saxofonist Paul Desmond. Ons luister na die liekie, Take 5, van Dave Broombeck. Hier gaat ons. Thank you. jazz jazz. Uh, Dominique, there's a lot of appreciation coming in for your diverse uh, uh, choice of music. Uh, die mense geniet het, baie, om na te luister. Ons stap aan en hierdie keer gaan ons na uh, een wat ons allemaal ook ken, Howard Andrew Williams. Williams geboor op 3 december 1927 en hy is oorlede op 25 september 2012. Hy was een Amerikaanse sanger. Hy het 43 albums gedierende sy loopbaan opgeneem waarvan 15 goud gecertificeer en 3 platinum certificerings is. Andy is ook genomineer vir 6 Grammy toekennings. Hy was die gasheer van die Andy Williams Show, een televisieprogram van 1962 tot 1971, saam met talle speciale aanbieding. Uh, hy het meer as 100 miljoen plate wereldwijd verkoop, waaronder meer as 10 miljoen gecertificeerde eenhede en die ver, uh, uh, in die Verenigde Staten. Williams was meer as 70 jaar actief in die muziekbedrijf tot met sy dood in 2012. Ons luister na Andy Williams en hy syng vir ons die themalied van uh, Summer Place. Julle ken hom, luister lekker saam. There's a summer Yet I'm safe and warm for within that summer place. Your arms reach out to me, and my heart is free from all. without a summer place is that it's anywhere when two people share. nou vervolgens uh, Joy Schwertley in Amerika, daar van Cave Creek in Arizona se area. Uh, ek hoop jy is ingeskakel en ek hoop jy luister nou, want jy het laas week aangeduid, jy hou van uh, wat sê sanger uh, my wereld, het ek nou die ouse naam vergeet, en uh, Donovan, Eh, of uh, ja, dit was Donovan, is het nie? Maar in elk geval, ons speel volgende dan Donovan uh, en um, die liekie wat hy sing is Mellow Yellow is een liekie geskryf en opgeneem dier die Skotse sanger, liekieskryver Donovan in die VSA en dit bereik nummer 2 op die Billboard Hot 100 in 1966 beide Good Vibrations dier die Beach Boys en die Winchester Cathedral, wat ons net nou na geluister het, dier die uh, eh, Wordeville eh, uh, eh, band, het het weerhou van die nummer 1 posiesie. Buiten die VSA het Mellow Yellow vroeg in 1967 een uh, hoogtepunt bereik op uh, nummer 8 in die Verenigde Koninkryk. Ons luister na Donovan, uh, en ja, hy is een van die beste saam met uh, wat sy ou wat verongeluk het in sy vliegtuigie, uh, is hy die uh, belade singer of een belade sanger van formaat uh, hier luister ons nou. MUZIEK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 ander ou wat ek aan uh, eh, gedinke daar so, wat ek eh, wou vergelijk het met hom, was John Denver. Maar ja, dit het toe nie. Uh, <clears throat> in my gedagte so kom nie. Nou, ons luister na A White Shade of Pale. Dis a liekie in die Engelse rockgroep Procol Harem, wat op 21 mei 1967 as a debietplaat uitgereik is. Die enkelsnit bereik op 8 juni nummer 1 in die US Singles Charts en bly 6 weke daar. Sonder veel promosie bereik dit uh, eh, nummer 5 op die Amerikaanse Billboard Hot 100. Dit is een van die volksliedere van die Summer of Love van 1967 en van die meeste uh, of commerciële suksesvolle singles in die geskiednis en het meer as 100 miljoen exemplare, uh, exemplare wereldwijd in die uh, verkoop natuurlijk. In die uh, wel, uh, jare daarna het White Shade of Pile een blijvende klassieke geword met uh, meer as duisend bekende omslagweergaves dier ander kunstenaars. Hier is die groep uh, Proukal Harm en die liekie wat ons na luister is White Shade of Pale Immergroen Immergroen Shade of Pale van eh, Procol uh, Harum. Uh, ook, soos ek sê, een van die, hy was baie populair in sy tyd gewees hier in die uh, laat 60s, sal ek sê. Was dit een baie bekende en een baie populaire liekie daar. Ons stap aan na Petula, Petula Clark. Dis die anti wat my uh, inleidingsliekie ook syng. Uh, wat syng sy? Sy syng uh, This Is My Song, maar in 1964 was sy een reese treffer in Frankrijk, maar die 60s was bezig om rondom haar te gebeur en sy was nie deel daarvan nie. Die muziekproducent van Pye Records, Tony Hatch, het dit ook goed besef en gevolglik vir Petula Clark in Parijs, Frankrijk gaan sien en voorgestel dat sy weer iets in Engels moet sing om een hupstoot te gee aan haar loobaan sy het die liekie eh, daarna, Downtown, het sy opgeneem en haar gewildheid het dadelijk weer gestuig. Maar die een wat sy vandag vir ons syng is Don't Sleep in the Subway, darling. Don't Sleep in the Subway, darling. disagree. Cause to reason is not what you care for. Inside me again. You try to be smart, then you take it to heart. Cause it hurts when your ego is deflated. 2 o'clock, don't sleep in the subway darling. En uh, ja, dit is tyd vir my om af te sluit. Jammer dat sulke goeie dinge op einde moet kom. Uh, Dominique, ons het jou program baie, baie geniet en ek het uh, hele wat uh, mense gekry wat uh, vir my vertel het dat dit was een baie diverse program en hulle het allemaal baie geniet. Nou voor ek dan afsluit met die tweene rij, Eh, bedank ek julle vir die gereelde inskakeling en ek vertrouw dat allemaal lekker saam geluister het. Die uh, eh, nieuwe luisteraars, ek hoop nie, dis julle laaste inskakeling nie, uh, voor ons die laaste tweede luister, eers een paar aankondigings. Indien julle enige versoeken wil uitsaai of aankondigings van bijeenkomste of reenies wil maak, julle is baie welkom om my enige tyd te kontak op my cellfoonnummer 072-541-9803 en jy kry wereldwaie blootstelling as jy jou product of jou dienste hier op ons stasie adverteer of dalk die programborg. Jy sal vind dat het een baie kosteffectieve manier is om jou verkoop te verdubbel of te eskaleer of uh, <laughs> ja, ja, advertising pays, soos hulle in Engels sê. Julle is ook welkom op my op daar die cellfoonnummer te kontak. Ek herhaal hom gauw, skryf hom neer. 072 541 7104 9803 Die op die horizon kunstenaars wat blootstelling wil hee of die uh, wat beskikbaar is om uh, op te tree by funksies of skouwe en sovoorts, 072 541 7104 stuur asjeblief vir my so 3 MP3's van jylle muziek na my e-post adres ludwigventer at live.co.za alles aan mekaar in alles klein letters met een kort biografiese beskrywing van die kunstenaar en dit geld ook natuurlijk indien jylle bekendstelling dier onderhoud hier op my program wil bespreek of bespreek As jylle weet van so'n kunstenaar, stuur my besonderhede dier aan hulle en uh, ja, so dat hulle op my vrijdagprogram op die horizon om drie uur namerig kan verskyn. Nou ek loos jylle dan met die twee in een rij en vandag sal die eerste ene wees uh, Eurythmics met Must Be An Angel Playing With My Heart en net daarna rug aan rug uh, luister ons na John Miles' en hy sê, music is my first love. Weer eens, baie dankie Dominique, bote van uh, eh, Potjofstroom, wat vir ons die speerlijs vir vandagse program ingestuur het. Uh, soos ek sê, hier was baie wat ons gespeel het, wat nog nooit op hierdie program gespeel was nie, alhoewel alles was treffers gewees. Ons het het geniet. Het was my voorrecht om die muziek met julle te deel, lekker week verder, lekker naweek en tot volgende woensdag om vier namiddag is het ek, Ludwig Winter, wat sê, wees soet, loop mooi, was jylle handen, draai jylle maskers en bye for now. music of the past.